Ach, ist die Huhn. Петях Бельцак. Пенята Тарцель. Аж тискенос. Поште тайк шеєта. Euskal Iratietan. לגנהונה בהסרי גיסייר. לגנהון 18? 18? 18? tsengabe giden, tügü güne bayı. Heldi goya ben Bon, problema txipi barraz o txipi bat euh, bat dugimena, euh, importantik jaleike nik eranen deziet, euh, bai zer dugun aipagai hartzenen uh, mikroa muztuik behita. Eta behaz, uh, bezala, julen gela bai, bris morrenkin, normalki atabaren gana jakitea, ze baden haste huntan ondotik badakizien bezala oai bostak eterditan. Adien puskabat uh, entzunen dugu hor, bai, eta zer besteik... Entzuten eko bai? Ah, eta bai, eta ragin izi zaitu hartzen. Bai, ondotik ordin, julen gela topo paseat Xabi Echeverriekin besta arrestan bezala, eta eh, bai xola gia, bai eh, edo xola gia, segurago, xarako eh, uh, antifasista mugimendu bat han sortuik beita, eta hor talde Franco izanen dela, bena xarixe deituko tutugu. Xuxenketa bat, bai boi, boi mikroa <laughs> eitan ebai hartzen nahi, han sortue Ipar Euskal Herri osu bokostan habosinak, eta hor festival bat antolatzen die bigerena, eta espioik heitia beraz, jonko antolatzeile taik, Bat, uh, hoikeranik ebe jokike bai, ehi joku zale behi, hize, eh, saiaak, gorkun? Bai, beti badiak gusaiak, eta hor eh, sutik, bai, eta sutagar, eta uh, izate taldiak izanen dela. Hasparnen hoita zazpian, urietan hoita zazpian. Balimba badakizie, bena nahi baduzie leki, jabazi beharko duzie deitu, eta hoa ikun ez tutugu emanen lekik, bena bai, beharko da, arrapostu zerbait, eman eta hotx eh, nahi bazidi enskritu eh, edo nahi baduzi ezien izenak, izenak eman 0 bost, bost bediatzu, hoita sortzi, hoita bediatzu, lautan, hoita saspi. Ara beraz, hok jeten minat hartu behitu juntan eta hok beraz, izate sutagar eta sutik taldiaen kantu bat hartu dutugula, partinio bat elki eta hitzak atzaman behar, diela eta hok bai, eh, sare antifasista kantolatzen din eh, festival hartakotz, bi sartze badutugula jabazteko eta horrentako bai, badutugula bost talde, be... Skinet mugimentu edo eska hor talde hoik. zeltu bat ezagutzen duzie talde hoi. Hoik xarri seken zunetak, hor denak duetzak beste uskal herriko eta boatzeriko talde. Zunbait, bon, behalasek uh, eh, eginen duguna, bena aintzin ebe kantoño baten behar rutia proposatzen da. Ah bai, jakutx zer Ebe eixe, asozia alkoholika egun bortiz izan hendik musiken aldetik eba, ea aski... Bai, jekitzeko... Elektroik iganaztin bezala, iganaztin izigarri elektro guntian. Ebe bai, elektrozian. Ni hau behin nintzen. Eta inhiatu hintzen anik bai, bai, gabe. Bai, bai, bai. Gogor zena? Bai, izigarri. Ba, mebi izigarri untxalki hintzen eta gorkun hobek elkiko gutzak aldi huntan eixeaekin pauso bat. desobedentzira pauso bat eh, Sociedad Alkolika edo esea taldiak emaiten zainkun kanto ehau zireta? Ni gaiten duke Sociedad Alkolika, nula Sociedad edo gaiten duke. Nite, egiten nik ez jat bate gela, eh, eh? Bai, bai, bai, hala Zagala. Baina zela katze, hoi. agazu ah, bai, duk, hori, untxe hola xirikatzen eh, dugula eta jaintxan, he, adi, edo ez adi berri hartzen dugula, eta bai xartzik eskaintzen iku, bombriz ez dugula euken, mehik badakik ba- eh, zer baden ostiale juntan badakik. Bai, prefosta badakat eta baduk eh, kafe uh, zerbait eh, antolatuik behita ostiale juntan, Sortzi honetan eta hor uh, taldia dukek Sakia Proje Ventiro daitzen duk. Ez tekiatu untsa, bizain untsa erraiten tutan ez taldiani izenak, baina erraiten ez ezet halik ez, hele Sakia Proje Ventiro eta ez badu tuntxeran daitzen ahalduzie bai. Eta uh, badiagu uh, hau dela leku, ondoko ostialiantako hor antifen uh, antifun krieg uh, <laughs> gehi, kasuz beli gehi amarzakil amar ditiagu hoiko, eta hor badikiagu leku jabazteko, menba hoi, aipatuko jagu dugu nastin, segurago. Hala, bai, gorko behitugu aski, eta tabalen uh, aipatuk, adien aipatzea junen gutzak, eta astehuntan, atzo igan baita adi, oano euskaligateak puntu infonentzueten halduzie, doneskenek igantin parka zazpietaik aintzina, eta aldi huntan eba euskal talde franko badila horre izaera, makala, diabolo, pielete, begiz begi, atzerritar zumbaite gorom, eh, go, go, goram, breovic, bezalakua, edo the wolf, eta horre beste talde bat orkestuko daiku, bat Flor last. Z, bo, haiko beke orkestuko dik segurnik. Bai, segurnik, bai. Eta azteko, Natasha Kan, Pakistan da jada, bere taldearen izena, Bad for Lashes eh, deitzen da, eta bere azken lana, hau ere biziki huartua, kritika onak jasaiten dituen eh, musikaria dugu, koko reziren lehen partea egin duen taldeak, arrakasta ari da pisten. Brighton eskualdekoa dugu hau Bad for Lashes. I couldn't sleep last night Cause I tried to forget you In the suffocated air I resolved to let you go Twisted all our dreams Till you became the nightmare Close it off inside or else the head is gonna rise. I couldn't sleep last night, cause I tried to forget you. Heard the old man and the sea singing low. And the silver fur she cried, never forget, had gone and died. And the babes that clung to her. Baito eh, hoi, ahal izniz az hartzen hor entzun behitugu, uh, ez dut da bat for laches edo leitxiz, ez dakit inglez ez bat for leitxiz. Eta hortazten dugu bai adi errepika uh, eh, dela igantian zazpionetan. Hala eta den bautan, uskalikatiak, puntio, infon. Urriaren emeritzian, azparnen, hamar eurotan, Amaren alabak bai Eta dantzaldia gizon mentsak taldearekin. Baita ere, talo eta edari, zazpietari goiti. Biziko da Onge eto riberaz, uriaren, emeletzian, ostiralarekin. Azparneko mendeala mendeala gelarat. Arbero ikastolak antolaturik. Ugiaren ogoita zazpian alarun batarekin. Azparnen mende alagelan. Izate. Xutagar. Xutik. Xutik jateko eta edateko sortziak terdi arte api hauer ostatuan. Behatzietan txanko kontzertuak hasiko dira. Sartzeak sortzi eurotan, aintzinetik, amare eurotan, bertan. Azparnen, Xuriatea ostatuan, Bayonan, Elkarri buru dendan, Ziburun, Tana ostatuan, Garazin, Karaka ostatuan, Dona Paulen, Pagola liburu dendan, Espeletan, Pagolari buru dendan. Pagola liburu dendan. Ezkia ikastolak behogoi urte. Ba, eta hoi guekin jokietan uh, jabazten ahal dututzie, eta hoi simple-simpleki daitzez, zer bost, bost bediatzu hoi sortzi, hoita behiatzu, lautan hoita zazpi. Ba, eme haintzin, egin erran diat, errokik prestik zila, beraz, xarri segukenen dututzea izate, xutagar eta xutikaen eh, kantoinu zati bait eta hitzak atzaman beharko dututzea eta gube hala seguen kumitean gana. Junengia, hor uh, eh, iparaldeko antifasista alkartiak edo mugimentiak antolatzen din, bigarren festivala dukegula aipagai eta hor izanen da italiatik horra den talde bate, eska donian eta Z. Offenders taldia datekila eta hek kantatzen jen kanto egunekin aintzina junen gehalkarizketarat junen eta huligan reggae kanto jamaiten daikie. Aintzina, jarrik dugu Betier Beltz uh, emankizun guen eh, kumita ekin interesatuko gila xaran izanen den festival bat aste unda juntanen eskene guna ekin hor eh, talde Franco izanen dia eta hoi pagaldeko antifasista taldiak du antolatzen eta hor dugu guen kilan telefonaen beste puntan Jonko, agasti hun? Agasti Beraz, ekin aipatuko festival hoi, bon, festival hilat sartu haintzine hor ikusten jagu iparaldeko antifasistak elkartiak edo mugimentiak dila antolatzen, esplikazione bat, jakiteko zer den eh, mugimentu hoi? Ba, mugimendua talde, talde bat gira, dola bizpailu urte, duela bi urte sortua. Piskat eh, ikusiz mm, batez ere lapudiko kostaldean eta piskat brantikaldean eh, asistentzela fasistak eta propaganda sartzen, <laughs> eta beste ikusiz eh, borroka, borroka esparu hori beste talde edo eragile politikoak ez pixkan baztertu edo antzia zutela. Bera, zekor zide, janen du guziek eskerreko zidela eta eskuin mutureko mugimentu hoik sortzen ari denak errandu bezala horra diaz blok identiter eta beste izan behitia kostan eh, sortuik hoien eh, kontre joiteko. Bai, haien kontra joiteko eta piskateren mm, ba, egunen eguneko bizian. Uh, ehm, piskat arrazekeriat, fasismo, um, uh, le komportement, uh, eh, piskat honi, uh, kontra joiteko, mm, baina horoko ere, ez bakrik aien, ez bakrik jende batzu, jende konkretu batzuen kontra joiteko. Legedian aldetik ikusten jak, hor gogortzen uh, diela arrazekeriat aurkako bortizkeien aintzinean, uste, uh, uste duko emendatzen ez da igotzen nobeten, beti izan da ekonomiko eh, garaietan fasismoaren eta horren inguruan diren ideien gorakadak, ikusti eh, adibidegi sartuz, Grezian, eh, Grezian gertatzen dena, neonaziak eta parlamentuan sartzen dira, sartu dira, Beraz, da, piskat gorakada bat, baina Europa guztian da. da. Iparaldeko antifasista mugimentu hoi, mugimentu horretan, edo mugimentu hoietan usue, eh, edo eh, kaskamotzak uh, Euskaz dugunak eh, biltzen, dia halada edo ez? Hori du piskat reten zain lehen dirben, bauzut denetarik horako mugimen butan. Uh, ni adibidez, nahiz kaskamotza bat ere, badira batzu, baina... Ba, ba jende motak guztietari. Eta horrek, eh, kaskamotzekin ebai, eh, bo isu kaskamotzak uh, eh, eskumutureko mugimentiekin lotuk dutzak. Istoiak erraiten dik, ez dela hala, zerrek bere isten dutu gaur egun uh, bi eskinet edo kaskamotz talde taldekuk? Historikoki, kaskamotzak ez dituk fasistak. E, Inglaterran sortuen da, eta batez ere... E, Jamaikako musikaren inguruan ska, rocksteady eta honen inguruan sortu zen, eta gero laurogei jarren amarkadan, hor sartu ditu eh, eskoin uturiko alderdi batzu, ikusiz bat zituztela gazte, psikatu gazte, gazte sistemaren kontra, da haien hartzen saiatu dira. Orain psikat mugi, ah, mugimendu hori bitan zatitu azkinet mugimendua, alde batetik fasistak eta bestetik, ah, bestetik antifasistak. Beraz, gero antifasistetan baituzu hainitz eh, psikat bi mugimendu diferente, daituzu sarp eta ras, eta ras dituk batez ere eh, komunistak eta anarkistak, eta sarp hortan dituk piskat skinedak, baina ez eh, etiketa politikorik gabekoak. Batez ere arrazakaren kontra eta piskat uh, eh, oinarrizko mugimenduaren uh, defenatzaile edo... Ebe, aipesak uh, jiten jen taldik, ordin Zik, hor, eh, aurkeztu duk eh, elkarte hoi, antifasista elkarte hoi, nur jinazten duzie talde bezala, ebenko taldiak dia, do nunkoak? Ba, baitu bost talde duzienak, beraz, uh, badugu antifunksik baionatik, arkor, arkor, jokatzen dutena, begero bilmotik badugu esteka, ambiskate bilbo inguruan eta nahiko famatu talde bat, haiek ere arkor jokatzen dute, eta dira bango talde zar bat, baten e, genoiak. Gero duzaugu frantziatik e, Street of Rage, Street Punk jokatzen dutenak. Gero italiatik eta alemaniatik eldu dira The Offenders, haiek rocksteady rocksteady tenute, piskatu hori hor, haiten izuna, eskined, eskined eh, zaharren musiko hori hor. Eta gero Galiziatik bukatzeko Bastard John Parade, haiek itentena zeltiak zel punka. Piskat uh, Dropkick Murphy talako taldeen uh, berdin stil hori hor. Eta ikusten jagu xarrandela antolatzen duzien antifasista hoi, eta zentako xarran handuzie siege sozial edo nunko zidie ziek? Ez, bo, ez diau siege sozialik, eh, ez. Eh, Jazuten ginen paradaren egiteko, eta leku nahiko, piskat nahiko eh, zentrala atxamiten ginen eta gero egit, eh, bait, han baitu errestasun batzu, ba, gaztetxarik ba, harreman honak, jaz nahi kongi zen, beraz aurten berriz, eh, ba, berriz egiten gu aurten hon. Bigeren urte antolatzen duzela festival hoi, hegoaldian bai badu kolako festival bat, ez dakiat, ziago ezain errebandikatiboa denez, bena eskine edo kaskamotzer festival bat ez? Bai, bada, han bauzuzkin ez ezial da, ditzen dena hori da izin uh, eta horrein hori da izin Baina hori du gehiago musikaren inguruan egina eta hori pixkat kaskamotzen musikaren inguruan eh, ibiltzen dena. Batez ere, hor, eh, gipuzko, gipuzko aldean, hor, arrasate eta erri, erri ondoko errien ondoan, Eta hor, Aipatzen delaik edo eh, hegoaldia egualdi, ez hor zehazten behitu ze euskal herriko, edo ipar euskal herriko antifasista mugimentia. Egualdi bai baduk uh, eh, antifasista mugimentu bat, hor uh, euskal prentsetan agaizena ez, Azpigeren urtia ospatzen diena hilabete hauetan, hekin eba harremanak badututzea, dututzi al, jamaiten dututzea? e? Ba, harremanonek dugu bat ez ere bilbo, bilbo inguruan lehien antifasistarekin. Be, justuki hor batan hori zanen dira, main batekin eta material, eh, materialarekin. Ia, badenez, ez lotua bat usu, bo, erraiten behit, eh, huligantz edo futai lotuik, bo, bilbon bat du norte taldia eta aski rebendikatiboak zien eite dutienak, harrimanak bat dut zien, berga izada, gaiza guztiz dezberdina? Ah, neko dezberdina du, kaiek <laughs> bat ere futbolaz eite ditu, gero, Hauiek politikoek ki bai eskerekoak zauditu hasita dituk baina uguin batzu haiekien basu basuekin bai zen ezagutza pertsonaleratik edo gu batez ere sari antifasistarekin ditugu agemanak. Eh. Aipamenetan eba, egin eh, jak, beraz, eskinet mugimenti aipatu jagu, esker mugimenti bat zela gio esku muturilat eh, jundena, eta hor, uh, ikusi jagu, eh, Bilbon izan dutzak uh, falangistak uh, jaitsi dienak, antifasistak eba jaintzin nintzila, eta ikusten ginean, falangisten hartin, agano beltza, euskaldunek uh, jabilten dugun, iku hoi, zer da hoi, uh, hek hartzen die provokazione bezala, hebenko ikur eta beste, nula, zer, uh, zer nulako aipispikatzen haldu, Bon, nire ustez pixkat provokazioa egitek berriz hartzen dute, baina nabaiakin eskoin beti eta ufutan arten, berriz hartzen dituzela edo erabiltzen, zan dira ezkerreko ikurrak edo metodo batzu, eh, adibidez behituzu, deitzen dira, le autonom, eta berriz hartzen dute irudiak eta es, aut, autonom, autonom irudia, eh, jartzeko manera eta pixkat bizkal gauzan nahazteko eta jende gehiago agen gana erakazteko. Beraz, roitu araziko jago, eh? festivala egunotan izanen duk herri azoka batek? Beraz, eh, herri azoka arratxaleko lauetan hasiko da, sortziak, sortziak eta herri inguru arte, eh, eta gero konzertua behatzia eta maziko da, eta sarrera amar eurotan izanen da. Zien inguko sehetasun guzia katzamaiten ahaldia webgune batetan? Beraz, da, uh, IPH, IPH, IPH, IPH, IPH, www.antifascismoalternatiba.com Eta horat zamaiten diagu antifascismai lotuiko sehetasun guziak? Bai, bai, sehetasun batzu, beste herri talekoetako antifascista mugimenduan eh, ba, internet, eh, internet gauzak, eta ordena bauzia gai. Untxane, beskertzen haigu janko sehetasun guzi hoik emanez eta espo jente bildiko dela zian eh, konzertu horretan. Ba, bai, eskertzuri. Adio, eskertzuri. Ara beraz, eh? Ba, hi hotz batzen, amini bat mena, bo. Hau zentzun dibai zerbait behazalek. Bai, bai, Eta bom, guk aintzina jarrekiko dugu aie, beraz hor elkarrezketa entzunik, ebe badutugu badutugula bi xartze, eta ondoko astondarin izanen dien konzertien zat, eba eben alehentasuna astondaruntako hitzordu hori. Emanen diagu eta hor beraz bildu jatzate bost, talde Euskaldun eta Zubait atzerritar bo entzunen duzie hitzetan ebai. Beraz, eza kantoien izenak, beraz, bon, Eh, ez baduk... Hainu kestian ez eh, gohaska ikusten bost kantoen eran nahi dik bost jentek daituko diela? Ez, ez, ez, ez du kumprenitu. Bost kantoe pruska eta behaz entzunen dutia eta behaz alatek eran beharko dik zunean bakoitza. Ah, bai, bai, bai. bai. Eta hor, hor, esti... hor, dienentako denez, eh, estilua ilotuk dienak eta agian atzamanen dutie. Ba, me, ordin behazalik, behar dik deitu eta atzaman bost kantoe. Bai? Eh, Dugutako gogagotit ikaben juki. Ben ez, braintez bat bezala duk, hoi duk, duk musika ezagutzen dukalaik eta hadzunen denak agian ezagutiko dik, jungitean zutea. Ez dine ezagutzen tako. Untsa duk, haik ez padu ezagutzen hola ezagutzi eginen dik, hor deja ezagutzen dik. Hara. Iltzaro pena bat Nik bate. Bate? Hale, nik denak ezagutzen jatzat. Nik jat behazare batek deitzen badu eta bat atzamaiten badu, deja untsa dukek. Ohi, bihotzunekoa, ez hor, uh, hadrunen denak ezagutzen dira estilo horietako muzikak, azkena, euskal herriko talde eta baduk, bestia bai, Uh, oi music hortan txartzen badu eba izigar ezaguna, italiano ez kantatzen eba italiako ezagunenak uskal herrin eba yusu. Jinik jotzea, beraz bon, pentsu jat atzamanen jela uartarazak telefona, maizteik telefona nire gaitia. taldiko ezagutzea untsat, guna zenbaki ez badie, taldi ezagutzea iztik denzio izerbu txatzen. Hale, bat badela iabazteko hori itarazten jat, eh? Zero bost, bost bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu lautan hoita saspi, Ara, eta nahtian, bezaraikiko dugula bigirren jokiaekin, hoi dugu. tagar uh, taldia, izate eta ekin nahiko baitia azparnen dagun aste ondarin, eta hal juiteko bai sartzik baitutugu, hiu sartze, be galto talde bako itxai lotuik, ebe sartze bat, orlin hasiko gira, talde zagunen ahor baitugu tagar, eta sutagaren kanto hunetan badela parte bat, kantoik gabe, dohitzak muztuik, atzaman behar duzien mezden eran aldia dohitzak. Ah, Morgazuik, hoi, hoi, ka... aizadik, bai, hoi, nik... Kantoia ni ezagunadik, kantoia ezagunadik. Jotake, sutagarrena, hasten halgutzak, me, eh, ez duk hastapenin muztutakua. Zai usu errepikatzen dutzak, me... Segur nekik ez bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ara hor, sutik errepikatzen zela beraz bi aldiz ber hitza eta hik ezagutu beharko bai sutik usi gaitan duke goizetan hor uh, eh, kanto eskintza tarte horretan. Nintia prestatza maiteko ez hor, egiazki. Bara beraz horre bai, eh, sutik nafarroa zer, hebe ziek, atzaman balin baduzie, deite zazie, eh, hoita sortzi, hoita bedatzen omtan hoita, zazpilat eta hirentuko dugu izate taldiek ilan. bai, zer gitarra nota bat berdik bat. Ez, ez, hor zian kantoian hastapena, zenta ai, haitun txer kame eta kantoi horren hastapena, bon, zukain hain hiu hitz, inglez ez dienak, uh, euskaratuk, eh, bena, bon. Hara beraz, jentek badie haitia ah, hor, eh? Bai, bai, badia haitia. Izate xutagar edo xutiken eh, puzkaino hoik. Ez badia eta... galduik, hor badia haitia, bai, segur. Ba, espoiat ez zila galdu. Ez beraz berriz runen gutza beraz bostalde hoien ezagitza hortaraziz telefona dela, hoita sortzi, hoita bedatzi, lantan hoita zazpi. Bai, eta bezero bost, bost bediatzu lehenik. Bai, hoi segur. Ah, Ume ah, bai, jentsa badiak hoi egiteko. Zumaitek ez di egiten behatzen di egiten dugun. Ez gutzak igan oano zero zazpi edo zero sortzi edo hoi eta. Gizalo Ara, beraz, eh, ebe behazalen haidu gela nahi badi arun konzertu hoieta bai. eta gu behala arun engela. Egan behar dik, hala ike hoita hamar horrekia. Benaz, hamar horretan, hamar horretan, hamar horretan. Hadila has, lotxazten gentia hamar horretan, maestu gaizki hamar horretan aintzinatzia, do hamar horrekin bosbier edaten ahalduzak, edo beste daik. Bai. Ara, Mezgutzak hor eh, eda edo beste ez aipatzeko, me beharasek eh, topo pasen gana junen gutzak, eh? bezala xabiekin behitugu hitzordia, ebe anartian, eh? Sigurre hitzordi hoike bai aipatuko, deizkuz, enta xibuan haudugu importanteen azte honda juntan. Xabiak lete. Ebe bai. Adiskide bat bazen Jurietain hogeian Erri loitzuliko balitz Neskeneguna Ninaiz gaiko bedeatzietan Nafarroa Ziaui mauleko raiala hilat Xabier Leten obra amia garriain behatzea Kantaiak Garaziko herria Kentzazpikoen jaute lorieta Arrantxa irazusta Ire Gatibuko Alex Sardui, Mikel Urdangarin. Makurkata poliki. Pierre Paul Berzaitz, Peti. Langile baten semea naiz. Niko Etxart eta Surprisa Zumait. Lunago, zerlarretan, urepeleko hartzaina. Urrietain hogeian, neskene gungaian, beratzietan, mauleko jaialaian, Xabier Lete goguan, sortuko dira besteak. Xilaba, Xilaba, Xiberua Lapurdi eta Baxena Barreko Bertxulari Xapelketa. Lehen finalerdia, endaian, zineman, agatxaleko bostetan, urriaren ogoian. Ametsar zaiuz, Eneritzabaleta, Maindimurua, Xumaimurua, Hortzi doate eta Gilen Hiribarren. Xapelketa, Xapelmeta. Meta. Xilaba, Euskal Iratien laguntzarekin. Hala be, hoik, uh, eh, segur, eh, Xabik, aipatuko duetiala. Hala, bai, nahiztiak joan, telefonan ordin, egukiko dia minibat ebea. Eh, Bena, uste diat bat dugun, dei bat jokientak ordin hor, egiazki eh, goe lehen, lehen, lehen deia adukek, Bea eh? Beha, zare bat dituik. Alo? Ah, ez ah, diak ukenik, eh, ukenen bai, salheska, eta hor, horretazten uh, dut nik leku ahalduziala, ja bazten, bai, xutik, xutagar eta izate talde hoien ikusteko, eta bai, ebai bai, uh, antifasista mogimendu horrentako, eta hori bai kontzertu zerbait baita. Ara, ertzuko joik eben, ebriz, ez briz, <laughs> nena hasten guetzako soik. Xabi, kina inuntian, bena bom, Xabi gerrandik eguikik ego zila, hana agenda ipatu haintzin, lehen tarxuna eman indiak joki hauen takon urbaitek deitu baitu, beraz, eguerdi hon edo ez eguerdi hon, ahasti hon? Ba, txaldeon. Eta nuntik daitzen gututzu? Ni aierratik. Aierratik, zu azparna juiteko agian? Ah, bai, berda. Aierratu janen abaita edo xara adjungaizia? Azparneat, eta zuin taldeekin ahizia txostakatu? Eh, Xutagarrekin. Xutagarrekin, ordin entzinen diz... Soik nike bai bainan. Ago, emaztia ekin ahigutzak. Farka, zuen izen ez dit hartu? Eh, Genofa. Genofa. Ados, bom, entzinen dizugu eta utziko daizut zilua betetzen? Entzun jendearen hautsa. Bai. Bai, bai, oh, hoi duzu. Zagutzen eh? duzu jauntza sutagar. Bai, bai, biziki untxa. Bai, ez duzu lehentze eh, ikuste eh, entzena. Ah, hartu duzu. Bape, no, bai. hainututzen usu berdintxu beiti, ja, eta hor ez baita hastapenetik hartu bai, bom atzaman duzu, ebe, bi basu, eh? Bi basu. Guantzuki azuzun gogorregi, bainatek erraiten zin bezala. Beraz, uh, genofa hoi duzu, eh? Bai. Eta beraz, sartzian ukenen duzu zuen, uh, zuen izan duzu, eta sartzian ukenen duzu beraz, sartze hoi, azparmen, no, bai. dagin hasten Ebe guk zui, parte hartziagatik. Hara, beraz, Epe Plazer egiten dik, sutagarrekin junik, agian izateekin gogorago duz, haumentuz, ziburu eskualdekoek deituko die, han, hanko behitea eta hanko ekuntza segitzen behitea, eta sutik, bo, basen afar eta lapurtarra behitea, eta talde haue bai untsa segituik behitea, kantoe haue bai, lazgarriko harrakasta dina, bo, Bestelan internetin haldi, haldi etrisatzen eh, nahi badi. Eta entzuten, genofak egin din bezala, haik errandeik papeak zutila zinin eta dena haizu duzie. Bena bai, aski, haidu, dela guen, xabigo ekilan hau, beraz. Xabi, arrestihun. Arrestihun, Xabi. Arrestihun, bai, bai. Beraz, baduka hitzorduk haste da juntako? Ba, ba, bai, ba, bai, bai dutzu maitzu. Eta lehenik asikoniz eganez, eh, uh, emanez, gure topopaz karta atera dela. Hau karta honek uh, be, jenek eh, esplikatu nuen. Uh, ditu abantaiak edo beherapenak, uh, eh, ben, izan uh, eh, konzertutan, uh, eh, edo dendetan ere. Horra edi ez, be, esplikatu da, ahi ez, Sibirun mauleko kultur sasoinean edo zinka ostatuan, izanen dira berapenak. Basna Fajoan, Basna Fajoako kultura, kultura antzokia kantoratzen dituen emanaldietan ere. Lapurdin, Atabalen, uh, eh, kabotu gizten baino onzokian eta, eta ere uh, endaiako kultura astean, uh, eh, fain, kultur sasoinean. Ba, hori da, esplikatzeko espikatzeko, ez, karta hartu nahi duten entzat, be, bo, bosto euro bakarrik balio duela, eta urte baten dako, balio du ere, eta behortakot, be, nahi badute, nahi badute, pachetzen, antolatzen dituzten hemen eh, aldiak, be, ara, bere apenak ukaren dituzte. Eta nun atzamaiten da karta hoi? be, hor be, ba, be, mm, hori gure webgunean atzamaiten alda, hori topopaz.com, eh? zen iru provinzietan uh, eh, atzamaiten alda, hor Sibiru eh, Sibiru bio dendan, izanen dira, uh, Baxena Fajuan, uh, izan da, basanfoakoan zokiaren uh, lokalean, baita ere um, antzi, antziut, uh, liburu den da hor garazin, antziut, beste, beste astean uh, berriz uh, dimentozkin Edo, edo jentek hobekin adie topopaz.com errandukan bezala, webgune horta joitea eta hobekin adie, sehetasun biziak. Den, denak, denak agertzen dira hor. Ados, beraz, bai, agenda ipatuko diagu? Ba, ba, bai, beraz, bo, be, lehen gertakaria, be, zien dakor, ma, olen, diren entzat, zinka ostatuan, eh, izan da, Israia taldea, agatzuntan, eh, hori, uh, iparaleko kompilazioa, eh, den presentat, uh, ikari, eta gero, bo, be, haste buruntan, ba, itzordu nausia izan da, uh, lujama, uh, bo, be, ala ere han, programazio kultural bat, asko da be, han eh, arratzeko behatzete goiti lan eta ruatzon animatuko daukute afaria, eta gero ameketatik goiti, sutik eta zautzaid dute hain konzertu emanen. Gero beste, eh, beste itzordu bat beti baionan kabotzo guzten kafean zokian, mai blobfish, eh, folk rock estiloko ikote bat hariko da beratzietan, Jo, beti, ahatz berrian, ortsilalean, baina hor, arberoko ikastoren alde, larkuji amaren alabak eta gizon mensak kantaldi ja, izan, izan, emana izanen da mendea lagelan, hori izazpietatik goiti, hor, larkuji, hor, txorki, hor, hor, kortsikatik iten, iten hor. Eta beti ortsilalean, baina hor, eletan, Eetako itxaso ostatuan izanen da Sister Simon and the Holy Balls taldea. Hala ostialeko. Gero larumatean, Sibirutik asiz, maoleko osasoin kulturaren kari, izanen da kantaldi bat, saber leteren horroi menez, ahatzeko beratzietan, hor eh, bilduko dira ka, kantagintzako izene ezagunak, horietan eniaute eh, lorieta, Mikel Urdangarin, Pierre Paul Bertzaitz edo Niko Etxart. Eraz hori lanu bat eh, argatxean maulen beratzietan, hor ediaz de Topaz Kartabaliaz eh, erabiltzen alda. Gero Dona Paulekoan aldean uh, Javel Jauna dantza ikusgarria, sortzek eta erditan, hori Basena Farroako erriko antzokiak antolatuik, hor ere berapen bat izaiten alda. Hor beraz hori airetik xalan argatzeko sortzek eta erditan. Eta, ba, azte buruko azken, uh, azken um, eh, uh, gertakari entzat, be, beti biakoitza ratxean izan da kantuz taldea, ala hitoko du zikiroa, eta igandean, hor, uh, uh, miarritzen ikari, dan eta fanango txapelketa izan da egune ontzeak, ara. Beskerik hanitz, uh, bai. Xabi. Horaktaraz, tendiak gue, agenda behatxagoan hibadie, be topopaz zehat, huyantu behar diela. Topopaz.com, hoi duke? Hori, eta gainera hor, ari gira, ahaberitze lanetan, webgune hortan, eta hor, eh, azuar, izanen dugu webgune berri berri bat. Ebe arra ipratuko diagio azauan. Eta behar dela karta ba. joxi ebai. Ba, ba, ba, izan da, zinez balio dugu, bost eta ineste behar eta elburua da motibatzea zinez, ola jendea, Joitea, be, programatzaile desberdinak karta berdinarekin. Untxan, ebe, eskertzen haigu eta dagin astelatarte gaiten. Dagin astelatarte gaiten. Ba, eskerrikan izia. Izan, untxan. Adio. Adio. Ara zer eh, Xabik kemandaiku haitia, badugula... Arre badia gu xabi, bai, xegur. Bai, bai, holako agenda interesgarri abeatx eta etlektikoan eskaintzeko. Eta eko bai, ebe, borz minuta eskaz dutiagu, guan eman kizunan hurrentzeko. Badutugula da juntako hitz hitzordientako bi sartze, beraz... Gau entzuten diagu harra kantoiak, laguntzak emanen jatzatagian entzuten dugun ber, eta deitzen dinak ebe ukenen dutila bi sartze hoik. Arehoi Gipuzkoak talde bat dela izigarri famatiak denak. Gipuzkoak. da? Hoike bai ez bani zokerzean nahi eran astokaiak hankuk dutzak. Hoik italiarrak! Euskal egin usuzinik... bai. Hoike bai, eh, ez edo erderaz kanta nahi jenak, bena euskaldunak. Bai, eta usi gaiten ditugunak jabene bai gati juntan. Artzen nahi zikuzu trompetan egiten hor. Oi, oi, oi, oi, e bai, eh. Klasiko bat egiten jadeak, eh? Bai, bai. Goizuntan kantu eskaintzak entzun dutina, ebe kantai honek kantatzen din talde bat igandukala erraiten ahaldeat. Ordin, bakikan urri gandukan hola talde bezala... Baxua, bat jatzen beste dei, badaki. <laughs> Eh, anartian, jenteek deitzeko, eh, hoita sortzi, hoita bedatzu, lantan hoita zazpialat deitzen ahaldi. Bai, eh. lau minuta batzen zaiela, eh, deitzeko. Ebe, horrentako, ebe, dugu gerria taldia ekilan, sona edo zona antifasista kantoia ekilan, eh. gara penagarrie, bena horretzi beharko diagu, ene jokeak erdi zerdi di harrakasta eiken oh. jena. Arra joan engutzak entzute eta rabustik emanen jatzat. Bai harrakasta, hik erretenik erdi erdi nahi dukeran bi behazale ordin batek baizik deitu behitzi. Hore, hoizian, uh, nun talde horren izena, deskontrol uh, taldea. Hau aldiz, Brigada Kriminal. Eta hau italiatik banda basoti! Ah, Ondoko ezagitzen duk ez horra dena. Eska estiluan. Es? Be eskalariak. Eskalariak, eta bai, pifo ezta eskalariak. Eta pito Beha zari gero txatu holako galtuik. Ez duka egan negu gorriago izuntan. Bai. Ebe bola, nego hurriako kantaiak aintzin, aizen. Kortatu. Kortatu eta hoizian beraz, kortatuen kantoian. Hastapena ebe, ara eh, ebe, bisartze hoik estela eh, june eta estela june, eh? bai, Agian gu juiten bagia, gu juiten bagia, gu juiten bagia. Mena, hainbeste hitzordik ere bai maulen, agaiko, agaiko nuat junen gehen eta guen eman beraz hortan utziko dugula. Bai. Dagun nashterzken hilatera iten. Bai, nik erraiten deat eh, sarri arte segurago, mena. Beha zaler bai dagun hastizken arte. Bai, bai, gu alkarrekin jarrekiko baitugu bai. Maliuski. <laughs> Maliuski. Hale, izan untxa. Izan untxa.